Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 3, 561 Sumakabilang buhay si Pope Pelagius I. Si Pope Pelagius, ang ika-anim na pong banal na papa na namuno sa loob ng limang taon, nanatiling siyang tapat sa pananampalatayang katoliko at ang nagpatayo ng simbahan ng labindalawang apostoles. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.